esportiva a Ràdio Èxit en directe ara mateix per tots vostès i a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Com ja és habitual, un repàs a el que ha estat la jornada, especialment a totes les activitats, que han set moltes, a l'ull d'aquest cap de setmana. Però abans d'entrar en resultats i a comentar-los, saludam avui els nostres companys de tertúlia, en Tolo Darder. Molt bones tardes, Tolo. Bones tardes, bona nit. Aquí bones està tardes, un, di... un dia més. Perfecte. Don Juanito Riera com està? Molt bones tardes, molt bona nit. Bones tardes, bona nit, en Juanito Riera i en Sergio Tortosa, bona també. Bona nit. Com estàs, Sergio? Has vist molt de futbol aquest cap sí, de setmana? Sí? sí? Alguna cosita, cosa, no? Sí, una cosita Bé. sempre. I d'en parlam. Eh, parlant de tot això, després de veure com ha anat la eh, jornada, que en la tercera divisió nacional, si hem de destacar algun aspecte positiu, podria ser la victòria de la penya, però per altra banda que no ha perdut ningú dels equips de Eivissa i Formatera. La penya que guanyava per tres gols a zero en el Molinar, en aquesta jornada, una jornada eh, on el més destacable probablement és que perden en Paolo per expulsió i en conseqüència a saber veure què decidirà el comitè de competició de cara a aquesta propera jornada que pot ser també vital per a les aspiracions del conjunt de la penya esportiva Santa Eulària. Dic vital perquè juga davant dels líder i, en conseqüència, es pot retallar a distància, perquè recordem que són sis punts de diferència és que ara mateix porta el Mallorca bé en el, en el conjunt de la penya esportiva Santa Eulària. El tercer lloc segueix sent per al Formentera, que empatava a 0 el conjunt de Formentera davant de l'Atlètic Rafal. La veritat és que un resultat que no és del tot positiu a casa, en qualsevol cas, el conjunt del Formatera sumava i sumava un punt que li permeten de moment seguir mantinguent aquesta tercera posició. I el Sant Rafel que tornava a marcar tres gols fora de casa. La veritat és que és curiós seguir amb Vicente Román, que per cert va ser expulsat, 3 a 3, en aquesta ocasió davant de l'Alcúdia. Un punt per el conjunt del Sant Rafel, que en aquesta ocasió, marcant tres gols, va aconseguir per almenys algun resultat positiu. Destacant juvenils, eh, victòria del Portmany davant del Dosa, està reclassificat de la Lliga Nacional Juvenil, el Dosa mm, eh, quedava 0 a 4, victòria clara i rotunda del Portmany. El Sant Jordi, per altra banda, també aconseguia la seva primera victòria, 3 gols a 0, i el Manacó guanyava la penya esportiva Santa Eulària per un gol a 0. Destacar també eh, en la Superliga Nacional Eh, nacional masculina de voleibol, Ushuaia i Bizaboli, que perdia davant del líder al CAI Teruel, era una derrota previsible per 3 sets a 0. I en la divisió de plata, en la divisió nacional de handball eh, femení, el Pucci aconseguia la seva segona victòria 25 a 21 davant d'un rival molt potent com és el Granollers. Destacar també la pujada a la cala amb victòria d'en Pedro Mayol, que guanyava en aquesta nova edició de la pujada a la cala de Sant Vicent i s'adjudicava, per altra banda, també el títol de campió de Balears. I destacar també la 32 edició de la cursa Toni Costa Balançat, que es disputava aquest cap de setmana, i victòria d'en de Salva Crespo en aquesta edició del 2013. Dit tot això, hem de començar a fer valoracions dels nostres companys de tertúlia S'hauran de compte que avui no tenim en l'Avi Champions, motiu, està fent el Camino. Camino de Santiago, la veritat està cruixit. Només fa que enviar missatges a tothom, diguem que du 22 quilòmetres, que en du 32 o que en du 40, però la veritat és que no, no dona més de si, sí, ha d'entrenar més per poder fer una cursa d'aquestes característiques i, i la pluja pareix que és constant i això fa que el recorregut encara sigui una mica més dificultós. Records des d'aquí, des de TEF, per en l'avi Champion. Bé, Valturo, heu fet el camí o no? No. Que el camí de Santiago, eh? perquè hi ha molts de camins. No, no, eh? no, no. El camí de Santiago no, no. No, he tingut. Jo, jo, faig, jo faig sempre el mateix camí. Tu, el mateix camí. Sempre. De la terrassa sempre. a la cuina, de la sí, cuina a la terrassa, sí, sí. en el menjador i, de, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, de, i, de casa a Cameua. Va, així. Va, darrerament te veig en molts de saraos, eh? O sigui que no digues que bueno, el més faig. Saraos, eh? perquè, eh? lògicament... La teva representació de la pime... Per, exacte, eh? perquè eh, l'1 de la pime, com que, a més, que em deixa una quantitat de pasta terrible, <laughs> pues, eh, Segurament, no? Sí, Segurament. Sí. Home, eh, sí, ara almenys eh, participo en, totes aquestes, en tots aquests saraus. Eh, sí. Activitats socials. Sí. I Sergio Tortosa, com estàs? Molt bé. La temporada ha acabat. Sí, Ahí estamos. sí, estamos casi, casi finiquitando. Casi Siempre cuando se va el, verano, siempre pues, el mes de octubre es bastante fuerte para dejar todo como, como toque, entregar la, la, vivienda como, como nos la dejaron. Y, un, de no? descanso, no, no, toca, toca descanso porque empezamos también la temporada de, invierno y todo el año y, estamos ahí, tenemos que seguir luchando, bueno, no podemos, no nos podemos descuidar. Us imagineu o no, en, en, en l'avi allà eh, fent l'excursió diària? <laughs> amb en Camacho, uh, i la veritat jo, és que... Jo, jo supos que cada cada 100 metres eh, es, es deu parar. 100 metres només? Sí, cada 100 metres pues, es para, eh, fa una xerradeta, com Envi, que no... Envia algun WhatsApp. No parla fa mai. Fa dos fotos. I, eh? i, i, torna, I torna, i torna, i torna a partir, i torna a partir, sí, sí. Molt bé, eh, hem de parlar d'aquesta jornada, una jornada de Lyon, bueno, pues, una vegada més, eh, la constatació de que el Mallorca és el més fort, de que la Penya és un dels més forts i que del Formentera, pues, bueno, torna aquests resultats una mica incòmods a casa, el que fa que es freni una mica les seves pròpies aspiracions. Bueno, en qualsevol cas, eh, puntuar sempre és positiu, a pesar de que hagi set puntuar a casa. Uh, com ho heu vist? Uh, Tolo, com has vist la jornada? Bueno, jo la jornada crec que és positiva. Ha resultat de forma entera. quizás eh, és sorpresiu, però és que eh, durant una competició llarga sempre hi ha partits d'aquests, en què millor domines, però no pots marcar gol. A més, hem de tenir en compte que aquests equips, tant el, el Rolet Molinar com el Rafal, han acabat de pujar, però jo, la, la veritat és que tenen bona impressió, no són equipos eh, fluixos. No estan fent una mala temporada, de moment, Exactament, no? i jo penso que, que mira, un traspiés, eh, però no, no li dono importància que té que hagi perdut dos punts. Està dalt, que això és el que ells volen, i, és, i jo penso que està fent una bona temporada. En quant al Sant Rafel, xapó, perquè tornar a marcar tres gols i més contra una Alcúdia, pues doncs jo té molt de dos partits, ha fet sis gols fora camp, per jo és, que és una cosa que, que, que és interessant i és positiva. Curiós, Senyà... perquè ha fet sis gols fora camp, però també n'hi han fet set, no? Bueno, Vull dir que sí, però, això és, però eh, a fora camp sempre tens... O sigui, tenen possibilitat de que, de que te facin gol però tu feu-lo no, de vegades no és tan, no és de tan fàcil. totes maneres, es veu que l'arbitratge d'aquesta jornada del Sant Rafael sí, és per lo eh, que, per, per lo que un vist, comentari a part. Eh? Aquest, I hi ha algun altres que ja ha sofrit, no? O sigui, que perquè ja d'una sèrie d'expulsions en guanya el Sant Rafael. I jo crec que el més negatiu per ells és eh, la marxa d'aquest de, de, delanter d'en Guillem, sí. perquè jo ho havia vist jugar i no era mal jugador, un jugador que m'agradava i que crec que, que estava amb un ritme ascendent i ara se'ls va. I ara trobar un jugador, no sé si, si doncs tindran la sort de trobar-lo, m'entens? Mm I en quant al que és el, a la penya, pues, amb molta solvència va tornar a decidir el partit i això és important, tres punts més i segueix a dalt. I com molt bé has dit tu, ara diumenge els dos cocos a l'hora dels cocos pues, tant que veure que és un partit molt important. I en quant a lo que és la categoria juvenil, llevat de la penya, els altres resultats crec que han estat molt, positius. positius. Mm. I la llàstima és a eh, l'Ushuaia. Bueno, no, era previsible, eh? Vull no, dir, no, no, amb una lliga com aquesta i sapiguent amb qui jugues els quartos, en aquests moments el Cater és el Barça o el Madrid i el resta són el muntó. Eh? Vull Nosaltres, dir que, eh, des d'aquí, no pues, fàcil, eh? sent seguidors d'Ushuaia i, i, i desitjant tot el millor. No? Molt bé. Juanito, tu com has vist la jornada? Uh, bé, uh, la veritat és que avui he estat parlant amb en Vicent i sí que està preocupat perquè, clar... Uh, està cremat, eh? està cremat, no, eh? Sí, està cremat. Jo és que el matí quan l'he vist encara no, no sabia ni el resultat, li he preguntat el resultat a ell. I, bueno, m'ha parlat d'aquest jugador que verdaderament que per ells sí. es, es, es base mm. i, i, bueno, i ara, doncs, pues, doncs hauran, de, <clears throat> hauran de mirar de, de buscar un, el, el substitut. No? De totes formes, eh, el, el Sant Rafel jo crec que, que, que clar, quan vas darrer, eh, la teva autoestima eh, baixa una mica i això, vulgues o no vulgues, es nota. El que passa que si vas fora i l'Alcúdia aquest, que no és, no és mal equip, i, i, i és el que dèiem, que, que, que ets capaç d'empatar el partit 3 a 3 vol dir que fer 3 gols fora eh, ja has de ser-hi, no? I lo important pel, pel Sant Rafael és que a casa seva es, es, es, es posi firmes i que, i que, i que tregui es, eh, en solvència els resultats de, de casa seva. En quant a, en, el, en el Formentera, doncs, bueno, doncs, eh, sempre parlam de que si el camp del Formentera no, no li és massa propici per lo que és, per, per lo que és equip, no? perquè és un equip tècnic, un equip, qualitat, un equip que té molta qualitat i lògicament doncs, bueno, de diumenge que més aniran fora i trauran els tres punts. Però sí que és veritat que, que, que empatar 0-0 a Cateva doncs, bueno, doncs et, et, resta, et resta aquella, aquella força que, que, que, que, bueno, que, que lògicament doncs, a Cateua has de, has de treure els partits en, en solvència. No? de totes formes no, vamos, no crec que, <clears throat> que perilli eh, és que el que passa que és el que dèiem, que el Mallorca pues, doncs, bueno, pues, doncs, eh, de moment se'l veu amb molta seguretat i, i, bueno, i, i veurem a veure què passa, què passa Aquesta diumenge. propera jornada. Eh? Claro. Mm -hmm. I en quant a la penya, pues, doncs, bueno, la penya pues, és un altre equip que, que ja, ja ho dèiem, que és un altre candidat a estar entre <clears throat> entre els quatre primers i això cada vegada es veu més que hi ha tres equips ja que lògicament es, es destaquen per damunt les altres i que jo crec que, que, que això serà així i, eh, i per quart, per quart tu hauran de, de lluitar pues, cinc o sis equips més per treure el quart, però els tres, els tres primers eh, jo crec que estan definits. No? Mm. Molt bé. Sergio. Bien, empezaremos. Marta Sí, no, no, estuve en Santolaria, pero estuve viendo el juvenil de San Jordi y, bueno, estuve viendo categorías inferiores también. Referente al, líder, eh, bueno, al líder, al que está persiguiendo al, líder que es Mallorca, en este caso la Peña, a destacar la, la, tremenda temporada que están haciendo, ¿no? Y visto lo visto, eh, llevamos nueve partidos, le lleva seis puntos al segundo, pues veremos un partido este fin de semana increíble, ¿no? Felicita a la Peña porque también está haciendo un campeonato bastante, bastante, bastante bueno. Y bueno, veremos este fin de semana ver el potencial de uno y otro, Que este fin de semana jugando con el Ferrolense 0-1, viendo el, el Ferrolense, el equipo que tiene, que a priori tiene que estar por ahí abajo eh, ya veremos a ver cómo el Mallorca sí mantiene, mantiene ese ritmo y tengo ganas de ver un partido porque el Mallorca le hizo eh, el, Formentera al Mallorca le, le, combatió jugaron complicamos la vida. le complicaron son mm. equipos muy muy parejos en cuanto a tema de calidad como digamos como como juegan y demás y, ahora combatir con un equipo eh, físico como tiene la Peña de, de, de otro juego estoy loco por ver ese partido, a ver, a ver, a ver qué tal, cómo, cómo, cómo, cómo el Mallorca se defiende y, bueno, y ver, y ver la peña en, esta situación de este partido. ¿no? Referente al San Rafael, pues sí, ¿no? venimos comentando, ¿no? hacer eh, seis goles fuera en los, en los, en, los, dos últimos partidos no es fácil y es una pena que, que lo que cuesta marcar que, que, no se lleven más positivo por el, por el trabajo. ¿no? Evidentemente, claro que, que tienen que estar preocupados, ¿no? pero yo creo que que si son capaces de, sobre todo, eh, cuando dice que cuando se cuando vienen los problemas te vienen todos juntos, ¿no? Y, y, los arbitrajes en contra y la situación en contra. Ahora el chico, el, la baja del chico este, pues también la notará. En fin, pues ahora más que nunca tiene que ser eh, eh, más trabajo, más, más, más compañerismo, más, más, todo, ¿no? Más todo en cuanto a, intentar sacar los puntos, ¿no? Yo creo que momento que coja una estabilidad, yo creo que San Rafael saldrá, ¿no? Y creo que, es el momento de, hacer un borrón eh, de lo que se ha hecho atrás y, si ganan este fin de semana en casa, bueno, sería muy bueno el punto en Alcudia y, sumar en casa, porque claro, si sumas fuera no, y, en casa te lo deja complicado, vas con déficit y al final eso cuesta, ¿no? Referente al Formentera, pues eh, estamos viendo que los equipos que han ascendido están dando guerra, te hacen los partidos incómodos yo creo que son equipos que lo tenemos que ver eh, después de la segunda vuelta, porque al principio, igual que pasó, por ejemplo, el año pasado el soyano que empezó muy fuerte con los equipos priori arriba, pues eh, eh, te van a emplear a fondo, se van a mm. encerrar y, se le complica en cuanto a, poder, a poder jugar, a poder penetrar o a poder marcar a estos equipos, ¿no? Pienso que es, bueno, se han dejado dos puntos, pero viendo la regularidad que tienen, al final pienso y sigo diciendo que el Formentera estrella arriba, ¿no? Y bueno, referente a los juveniles, eh, destacar San Jordi, ¿no? después de siete jornadas sin, sin ganar un partido, yo los he visto y tiene un buen equipo, yo creo que es un buen equipo. A mí me gusta más que, a pesar de, de, que la Peña Deportiva no tiene tanto equipo San Jordi y el Purmay como han demostrado, pero pienso que es uno de los equipos que si mejoran estarán ahí, ¿no? Y, y bueno, felicitar porque estaban pasando bastante mal, ¿no? La Peña están llevando una buena línea, el Purmay eh, está llevando también un buen, un buen, una buena línea en cuanto a gana 0-4 ya está mm. es un, que sí, de, eh, es, ¿no? exacto y, mm. bueno y estamos viendo que que los juveniles este año pues están ahí, excepto del mal comienzo del San Jordi, ¿no? Porque recuperará, ¿eh? yo pienso, yo, mm. a, mi parecer, eh, lo que pasa es que, bueno, son gente, son chicos jóvenes, son gente que, bueno, que no se pueden venir abajo, que pierde a priori esa Mallorca, por ejemplo, ¿no? los contactos que tengo allí, los amigos y demás, eh, dan porque el, el, señor esté arriba más que por el pulma y la Peña Deportiva, sin embargo, en resultado no, no, no, no, no están dando no están dando el resultado que todos esperaban. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que son chicos jóvenes que, que, tienen que madurar, que tienen que saber, sobre todo, sacrificarse, ¿no? porque yo los he visto que tienen mucha calidad, pero eh, bajan los brazos muy pronto cuando, cuando, cuando no se ponen en contra del, del marcador. Después coincidió también dos derbis que no han, sabido sacarlo, que uno fue con la Peña y el otro con el Purmay, primero con el Purmay, después con la Peña. Y yo pienso que si ellos consiguen una victoria fuera, van cogiendo eso, lo que hablamos los, los entrenadores, anímicamente eh, eh, con Han ese, refuerzo ¿no? de de saber que pueden conseguir más de, más de una victoria, yo creo que al final tiran para arriba porque tiene, tiene un buen equipo y, pienso que, al final estarán ahí peleando, yo creo que peleando con lo, con mejor, ¿eh? si, llegan a, coger varias victorias seguidas. Y bueno, y de los Ushuaia, pues sabemos que, le tocó el el equipo gordo, que, que, era, que era complicado, pero, claro. pero bueno, eh, felicitar, yo tengo una relación muy buena con Tonellino y creo que es un espectacular como persona, com entrenador, seguro que estarán ahí dando guerra hasta, hasta el final. No? Molt bé, a poc a poc anirem eh, anant eh, convidant a, a diferents eh, protagonistes d'aquesta activitat eh, que ja està pràcticament a 100% en aquests moments dins de l'esport a les nostres illes. Va començar eh, futbol, ara ja tenim dues jornades de vòlei, ha començat també més handball, i bueno, de tot això sí, anirem, es veu que, anirem que, parlant. Es veu que mos ho reclamen. mos eh? ho reclamen, però bueno, fonamentalment hem de sebre, i he de, he de dir, eh, per disculpar, que la nostra tertúlia va néixer per parlar de futbol. Eh? Va néixer per parlar de futbol. El que passa que sí que jo entenc que a poc a poc tenim, per exemple, no. es decorat, es balon, no? Ho tenim tot. Però sí que és cert que eh, hi ha equips ara mateix dins d'altres esports que són molt representatius i que es mereixen tenir també més espai dins dels nostres comentaris. Hem, Però, de, fer, bueno, hem de fer intervenir a, a, a tothom. Ah, eh, eh, no, hem d'ampliar un poc tothom, els temps, sí. perquè Però poc a poc, temps, un poc, poc a poc, mica temps, eh, poc a poc anirà, anirà entrant tothom. Bueno, la veritat és que avui volíem tenir el president del Portmany, perquè eh, bueno, la celebració aquesta, aquesta temporada, el 90 aniversari, doncs creiem que era molt interessant que pogués venir. Per una cosa o per l'altra no, no, no ho han aconseguit, però bé, a veure si a l'Ullar també d'aquesta temporada, amb aquesta celebració tan important, doncs podem comptar també en su president del Portmany. Bé, eh, ara parlarem de la tercera divisió, parlarem una mica de resultats que s'han dat, però m'agradaria eh, començar parlant de futbol base, si us pareix. Eh? perquè ha una qüestió, com vàrem parlar la temporada passada, eh, el Consell Insular va començar a posar en marxa un, eh, diríem, com una norma, una normativa per evitar eh, pues, alguna marginació innecessària dins el món del futbol base. No? És a dir, tot allò que, que moltes vegades hem dit a l'ullar d'aquesta tertúlia de si és lots més petits, a partir de 5 Eh, fins a 10 o 12 anys, pues, eh, més que allò de la competició, havien de tenir com, eh, diríem, objectiu prioritari a jugar, a participar, a anar formant-se, no? com, a, com a futurs jugadors de futbol o de qualsevol altre esport. No? Bé, aquesta iniciativa pareix que va tenir algun resultat positiu en l'Assemblea de la Federació Balear de Futbol, perquè eh, des d'aquí es demanava que els al·lots eh, que estiguessin convocats per jugar un partit en aquestes categories, prebenjamí, eh, benjamí, infantil, eh, jugassin com a mínim dels quatre quarts que habitualment juguen, que en jugassin dos. No? Vull dir que això obligat, a jugar dos quarts cada al·lot. I això està aprovat, està en vigor, està en marxa, i crec que això darà molt bons resultats en un futur, i, i en aquests moments jo crec que eh, pot ser una bona empanta per el eh, futbol base. Però ens van quedar mitges, només, no? Perquè en su bàsquet ja fa algunes temporades que els resultats, diríem, apabullants, no existeixen. No, no existeixen, no apareixen per lloc i, per altra banda, eh, els resultats que després en les classificacions i, i en el mateix partit eh, doncs no es dona eh, aquestos, aquestes victòries a vegades tan contundents per part d'alguns equips sobre altres equips. No? I en futbol això també es va demanar, i es va demanar per part d'Eivissa, i es va demanar a l'assemblea que, com passa, per exemple, en futbol a Catalunya, que la Federació Catalana de Futbol ho té admès, quan arriba a un resultat superior a 8 gols, l'acte es tanca. I, per tant, eh, ja no es consideren més gols, a pesar que es marquin, el que es facin, eh, es tope són 8 gols, i a partir d'aquí jo crec que mm, l'equip també baixa una mica el nivell mm, de, de, de voler marcar i, i es comença a jugar, eh? que això també és un aspecte important, no? És a dir, a tocar, eh, a intentar que participin altres jugadors que habitualment no participen tant, etc. no? Clar, a què s'està dant aquesta temporada altra vegada? No? Pues doncs que hi hagi en algunes competicions ara mateix que hi hagi resultats 20 a 0, 25 a 1, 18 a 0, 14 a 0, 15 a 1... Bueno, clar, això, des del meu punt de vista, què passa? Bueno, pues doncs que es qui aconsegueix un resultat d'aquestes característiques, l'únic que persegueix és marcar, marcar, marcar, marcar. I si hi ha un jugador que destaqui molt, vol marcar, i vol marcar, i una altra vegada marcar, i una altra vegada marcar... marcar. se deja detrás. Exacte. I, i, no, i no, no, no es veu altres aspectes importants de, de, de lo que dèiem, de sa, de, de, de, de sa pròpia competició, no? que sa formació i sa participació. I, i, i bueno, des d'Eivissa es va reclamar això, l'Assemblea no ho va acceptar, a Catalunya s'està fent així, ja per part de la Federació Catalana de Futbol. Què en pensava d'altres d'això? Bueno, jo en principi te diré que jo he luchat molt perquè, no ara, sinó anteriorment, que vaig ser durant molt d'anys assembleista, mm. de que se posessin això de que poguessin jugar tots, o que vessin de jugar tots. Sí. Perquè quan parlant de futbol va ser parlant de futbol formatiu. Exacte. I aquí si volen treure jugadors han de jugar tots. Exacte. Jo, en els cursos, i això ho sap en Sergio, que estan fent, una de les coses que els dic quan començam, que han de ser formadors. I que és més difícil ser formadors que ser entrenadors. Perquè entrenar, avui en dia té molt de mèdits, a internet i tal, i entrenes, però per formar persones i per formar jugadors és molt difícil i has d'estar molt preparat. M'agrada eh, que digues això, m'agrada i a més Sent representant com és dels entrenadors. No, però és la veritat. I moltes vegades els entrenadors són culpables perquè fa uns anys... Quasi sempre. Fa uns anys, quan havien de jugar tots, hi havia una sèrie d'entrenadors, no vull dir noms, però coneguts, de que alguns xavals, eh, si en tenies 12, en citaven 7 i els altres no els convocaven perquè no per evitar, daven el nivell i el que volien era ser campions. I en aquestes competicions, el que se tracta és de formar, no pensar que... Si tu ensenyes als jugadors, amb el temps guanyaran. Però si ja volen guanyar sense ensenyar-los, malo. I això és el que crec que està passant. Mm. En quant a el que tu dius de resultats, clar, nosaltres vàrem proposar una cosa, eh, no se va acceptar, jo penso que amb el temps la gent ho comprendrà i s'adurà, perquè és, és, és incomprensible. Aquest resultat de 25 posa un equip, avui en dia sabem que hi ha equips que són molt més forts per les estructures que tenen i bueno, poden perquè tenir... es posen equips de primer any eh, davant d'equips de segon any, Inclús, per exemple. Tu que saps que, altra... que entrenadors que, va, que van a cercar jugadors d'aquell sí. equip, o els descenduen sí. i tal, per formalitzar, tenir un equip més fort i tal i entonces passa que llavors aquell equip que, que té menys poder pues, eh, eh, hi ha una diferència abismal. Jo crec que això s'ha d'arribar a posar i se posarà, jo crec que amb el temps, qüestió de temps. De totes maneres, eh, eh, els mateixos clubs, per parlar, tu parlaves d'entrenadors i d'això en coneixes bastant, però crec que els mateixos clubs són els que haurien d'imposar eh, aquestes normes, no? Eh, intentar buscar que ja que ho, Eh, ho hem eh, intentat que s'aprovés a l'assemblea. És cert que l'assemblea... Els mateixos clubs... Són clubs, els presidents dels clubs són els assembleistes avui en dia. Mm. O sigui, que això ja no és com antes que hi havia representació dels entrenadors i de, i d'estat. No, avui en dia els assembleistes són els clubs. Mm. Bé, eh, jo ara no tenc, no tenc eh, ni nets ni fills, que, que, però avui, avui he viscut en su el meu fill. El meu fill no era dels bons, i el meu fill venia cada dos per tres a casa pues, fet un, un llatz a un cristú eh, que, no, que no... Has jugat avui? No, no he jugat. Claro, jo en un moment donat pues, vaig haver de parlar en l'entrenador i li vaig dir, jo crec que tu tens un equip base de 6 o 7 jugadors que són imprescindibles, però el resto, eh, això de que no juguin, no m'apareix bé, t'estic parlant fixat, te fa anys i més anys, no? Mm. I, I el que està clar és que molts de lots deixen de jugar al futbol perquè s'avorreixen, perquè, clar, perquè no juguen. O sigui, eh, jo vaig amb fills d'amics o fills de, de, de parents o fills d'això que han començat a jugar a futbol i que amb un bon dia, doncs no, no, ja no, ja no, no, no, ja no, ja no hi va, no hi va, no hi va. Per, per què? Per, perquè es boig, s'avorreix o no té la motivació que toca i, i, deixa, i deixen de jugar al futbol. Vale, doncs, eh, eh, això, que, això de que hagi, una, que, que hagi un equip que, lògicament, que guanyi de 8, de 9, 20 en, eh, a, a l'altre, pues no voler saber com queden, com queden aquells al·lotats, no? Mm. Pues deuen quedar fets, fets, eh, fets una, una birria. Bé, eh, eh, què passa aquí? Pues bueno, sempre parlam en el mateix, claro. Sempre parlam de que de que avui en dia pues, els entrenadors pues, tindrien que fer això, ser flexibles i dir, bueno, pues, avui hem perdut, avui hem guanyat, i eh, per prendre-se-ho d'aquesta manera. Ningú vol perdre, indudablement, tothom vol anar a guanyar, això és evident, però sí que eh, el que daim és, és això. El primer que hi ha que fer és formar-se i, i, i, i aprendre a jugar, aprendre a jugar. Bueno, i participar, I, i participar eh? lògicament, I, i, però... Que, sí, que hi hagi oportunitats. Exact, exactament. L'entrenador, doncs, com, no? com he dit en un principi, pues, doncs, té molt clar quins són, els, quins són els que ha de posar perquè són els millors i, i en els altres hi eh, ha que fer-los entrar de manera que, que, bueno, que, se, que es vagin adaptant. Això està clar. Mm, quin té la culpa? Pues, doncs, bueno, pues jo crec que això és, és posar-se d'acord eh, entre els entrenadors, eh, els clubs, o els clubs entrenadors, i els clubs els primers, jo crec que els, els clubs són els primers que, que d'això, i els clubs és que li ha, de, li ha de dir a l'entrenador, escolta, eh, muchacho, això ho hem de fer d'aquesta manera perquè... Perquè, si no, llavors és quan intervenen els papàs, que aquí és l'altra part, i els papàs pues, es creuen que tenen un, un Neymar a, eh, en els seus fills, la meitat d'ells, i jo palc amb algun entrenador perquè jo el que tinc és que escolt i valc molt amb la gent, jo fa, fa temps que no, que no visc aquest, aquest, aquestes històries, però... I, i clar, i tots et diuen el mateix, que hi ha molts de papàs que van allí a saber a veure passa amb el seu fill, que tal, i que ara les, això dels quarts i no els quarts, que a lo millor no, el, el, el treuen per posar un altre i diuen i és meu fill perquè no juga tot el partit, coses sí. d'aquestes, no? Jo, sí. no, exactament no, no sé com va, però vull dir que, que és així. Eh, bé, eh, jo crec que, que els pares també mm, tenen un, és un tema fundamental i que el primer que haurien de saber és que els seus fills eh, pues han de divertir-se, han de jugar i s'han de formar i han de ser feliços jugant a I, futbol. Hi ha, hi ha unes edats determinades que no s'exigeix o no s'hauria d'exigir eh, tenir com a objectiu prioritari ser campió de lliga o guanyar una lliga o, o, o, o, o sa competició com a objectiu eh, important, eh, eh tots els al·lots han de tenir les mateixes oportunitats, siga bo, siga dolent, exacte. siga mitjà, o siga exacte, petit, o siga alt, exacte. o siga les mateixes oportunitats, eh, mm -hmm. que eh, això és el més democràtic que hi pot haver Exacte. i, evidentment, eh, quan s'estan formant, i s'estan formant, com deia en Sergio, també amb valors, amb, eh, amb altres qüestions que no, no són purament eh, es fet d'una progressió esportiva, sinó que Eh, tots, eh, i quan sou entrenadors d'aquestes edats, sou, participau també en la pròpia formació eh, eh? de, de Catalot, no? de Castellota. Sergio, tu com ho veus? Uf, jo aquí podia hablar un poquit, <laughs> podia hablar hasta, hasta mañana, porque estos son temas que a mí realmente yo lo he vivido. ¿no? Yo, yo cuando tuve, me dieron la suerte de, de estar trabajando para, para el Rappi, estuve en todas las categorías y después soy de los que me gusta ver partido de, de, de, de, de los pequeños de mano. ¿no? hay una cosa que yo creo que es fundamental que, entre todos lo podemos cortar. Y yo pienso que primero, porque creo que hay potencial aquí en, el fútbol base. Yo he visto equipo de la Peña Blanquiolava, tiene unos chicos increíbles, increíbles. He visto jugadores de, del Señor, unos chicos increíbles. He visto jugadores del y unos chicos increíbles. Y algunos más, ¿no? Otro, otro, otros clubes que he visto. ¿Qué ocurre? Que yo creo que eh, desde inicio falta lo que es la, la información de los primeros días. Es decir, eh, eso lo tiene que marcar el club. Si tiene una persona como un coordinador, pues lo tiene que marcar el coordinador, porque el club y el coordinador son los que eligen a los, entrenadores. Si yo estoy de coordinador, yo voy a elegir a los mejores educadores, no a los mejores entrenadores por ego propio que he ganado el título, que he ganado. Hay muchísimo, es increíble. Que antepone en vez de formar es ganar. Y en una, en unas edades, eh, eh, eh, en como de iniciación hasta Levine, no se puede, no se puede cometer estos errores increíbles. ¿Qué ocurre? Y al Papa viene con otra mentalidad, no ayuda para nada. En el club no se da la información desde el primer día, decirle de qué es formar, educar, de que los chicos compartan, eh, que se asocien entre ellos y que, que haya unos valores eso es fundamental. Yo eh, desde aquí me gustaría recalcar que los presidentes, los clubes, los coordinadores, que lo hagan hincapié igual que desde aquí como entrenador, como aficionado, también hago eh, eh, a, cara del, ahora que tenemos a todos aquí, que los entrenadores estén lo más preparados posible, es decir, que estén titulados, que no se le dé a cualquier grupo, a cualquier, a cualquier eh, persona, con todo mi respeto. Pero yo eh, me, he forzado, me sigo forzando, me sigo preparando como entrenador para estar eh, en, la máxima categoría. He tenido la suerte, está desde iniciación hasta tercera, paso por todas las categorías, me queda muchas cosas que aprender, pero he visto barbaridades. Y uno de los ejemplos que tenemos que poner, que somos los primeros en decir, cuando estaba en Ibiza, es que hay pocos jugadores de, Ibiza, es que el problema lo traemos nosotros, porque no hacemos un, trabajo bueno de base y hay condiciones. Lo que pasa es que no acertamos con las personas idóneas para coger a los, a los equipos. Cogemos a cualquiera, lo ponemos en la base en iniciación. Nos estamos equivocando, tienen que estar los mejores entrenadores. Pero a esos entrenadores hay que formarlos. Eso, esos formadores, esos entrenadores hay que formarlos con titulaciones Ahí está, en este caso, eh, Tolo, que intenta pues que, la gente, pero aquí se saca un título y aquí ya no, no, no, no, no sabemos que ya lo, hemos aprendido todo. Mm. Y después hacer ver en los clubes, evidentemente, hay unos clubes que tienen más medio, otros clubes que tienen menos medio. Y hay que, pero hay chicos que por ejemplo con menos eh, eh, yo he visto con en club que tienen menos medio y hay niños con unas condiciones increíbles lo que pasa es que se antepone en vez de la formación se anteponen lo que es ganar, trofeo y, al, final de temporada coger el trofeo y después en cuanto al tema, que, que no se me vaya porque me encanta este tema porque a mí me encanta el tema del fútbol base y después otra de las cosas es lo del tema de, la humillación. Yo lo he visto y yo lo vivo en mis carnes. Y yo, por ejemplo, he visto este fin de semana y es para verlo. En eh, he visto un partido de, de fútbol base del Barça, Benjamín, jugando con un equipo que le ganaban 5 a 0 en la primera parte. No marcaron más y se dedicaron a, que, a formar, a jugar, sacar desde atrás, a intentarlo. ¿Y por qué no se puede hacer aún no teniendo las condiciones, por ejemplo, los medios del Barcelona? Es una equivocación increíble. Y después nos quejamos que llegamos a un Ibiza, que yo, eh, eh, que yo, vine de fuera, pero y yo soy el primero que, cuando estuve de jugador a los chicos de aquí le ayudaba, que estuvieran, que, tuvieran ilusión por estar en el primer equipo, que, que se devocaran, que, que apretaran pues si después somos los primeros que cuando esté el Ibiza, si, Dios quiere, el referente esté en, tercera, donde se merece mínimo en tercera, o esté en segunda vez, si no hacemos un trabajo de abajo, es imposible que puedan llegar. Y eso es un tema que a mí realmente lo, lo, digo, lo puedo decir más, más alto, pero más claro. no. Mm. Eh, eh, sí, Juanito. Eh, no, es que he estat, hacer una serie de puntualitzacions, porque lógicamente ellos son són y... i jo palc molt amb Mantolo mm, perquè sempre tenim aquest... Eh, l'hem tingut tota la vida, però contacte, sempre parlàvem d'aquest contacte i mm. parlant de... La feina que està fent Antolo és, mm, vamos, eh, és immillorable. Vull dir que no és perquè sigui amic meu, sinó perquè eh, el que fa ell, aconseguir cursos perquè venguin aquí, a buscar professors perquè, no, no. perquè no s'hagi de desplaçar, eh, fer, ara mateix ells, es va, ell es va haver de desplaçar amb en Ormetxe eh, per poder fer el nivell que té. Ara ell... <coughs> Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ho faran, ho faran aquí, ho, faran aquí i tal. bueno, vull dir-te que, que, que jo, mmm, si jo fos entrenador, <coughs> que ja ho, jo, mira, imagina't tu, a través de, de BIME, eh, estan parlant d'intrusisme, estan parlant de, de tot això és que no s'ha de permetre, no s'ha de permetre. Si jo fos entrenador, denunciaria en aquell, en aquell entrenador o que en aquell equip que té un entrenador que no té cap, qualificació, cap qualificació. No, està, sigues, eh? sigues igual, a ah. Benjamins, a ah. Benjamins, el que vulguis, no sé, perquè jo això de les categories no ho entenc. De I hem de mm. començar per aquí, hem de començar per aquí. De totes eh, eh, maneres, eh, no és tot la qualificació, que és el més important, no. probablement, però no és tot, eh? Vull dir, llavors hi ha uns criteris. Exacte. Uns criteris que, com ha dit molt ben Sergio, des del meu punt de vista, té de marcar el club. Exacte. I el club eh, ha de fer que tot siga una pinya. És a dir, si tens 10 entrenadors, no n'hi pot haver 4 que vagin pel seu costat i, i, i 6 que facin el que voldria el club que fesquessin tots. No? Bueno. Vull dir, eh, aquests criteris, llavors, s'han de traslladar als pares, perquè també ho ha dit en Sergio i crec que ho ha dit en Tolo, i tu, com a pare que has set d'un sí. jugador, Informació. saps que els pares, moltes vegades, naltros, jo, que sí, som pare sí, també sí, d'un boix sí, que ara sí. està jugant a futbol, eh, no tots els pares veuen eh, la llum en, de la mateixa manera. En la mateixa òptica, eh? Vull dir clar. que eh, eh, hi ha pares que també són molt competitius, que sí. també volen que, que, volen que, es guanyi, que, guanyin, que, sí, sí, sí. que hem d'anar a buscar la lliga... Que si el meu fill n'ha fet cinc, que, ah, millor que... Millor ah, que, sí. eh, que, que n'hagi fet dos, no? Eh, eh. Vull dir eh. que totes aquestes coses... Clar, és difícil aunar eh, eh, eh, diguéssim, esforç comuns, no? a buscar que tothom jo crec que tot vagi això en, forma, mateix, forma... mateix camí. Però si hi ha el criteri de qui, apli, eh, qui fa el reglament, que la federació que després té d'aplicar el reglament eh, estableix aquests criteris i que llavors clubs marquen eh, d'alguna manera quines són les pautes, les passes que han de seguir com a club, com a club, doncs jo crec que Eh, els pares, els aficionats, els propis clubs, els entrenadors, que són molt competitius, hauran de senyir-se una mica a el que estableix els criteris des, eh, des Consell, de la federació, del propi club. No? Tolo, que ara ho estàvem comentant ells, que no. organitzau un curs de, de, de tercer nivell, no? Sí, ara, després de molt d'any de luchar, ara tenim l'oportunitat, si tenim prou gent, de començar dia 5 de novembre un curs de tercer nivell, que és eh, per to, ja eh? per poden entrenar, categoria, exactament, per entrenar, poden entrenar a, a, a totes les categories, totes inclús categories. aquest cursos de la Federació Espanyola eh, que serà la primera vegada que es faci, no? Exactament, per entrenar UEFA. O sigui que això vol dir que eh, Sergio, el que sigui que té la titulació, se'n pot anar a entrenar a qualsevol eh, equip d'Europa. I llavors, de... sí, una altra cosa important, bueno, eh, eh m'imagino que hi ha molts inscrits, que això... Hombre, haurà... eh, nosaltres ens exigeixen un mínim d'escrits que els 30 i pico no els aconseguirem, però vamos, jo crec que si aconseguim eh, un 20 farem el curs. Molt bé. Aquí tenen l'oportunitat, molta gent, de no haver d'anar fora i de tenir una titulació que a Eivissa han padescut molt, ara gràcies eh, que algun d'ells s'han mogut, com eh, en Sergio Normatxea, eh, Mariano Díez, en David Torres, eh, que igual m'ha oblidat algun, però eh, Matías Fernández, s'han preparat, han anat fora i avui tenen una testació que poden entrenar eh, eh, aquí i poden, i poden, anar, i poden anar fora i tal. I llavors, havien... una de les qüestions també que hem parlat moltes vegades, sense quantitat de gent del món de l'esport i fonamentalment del món del futbol que ve a Eivissa, que tenen casa a Eivissa, que eh, tenen l'oportunitat eh, de venir a passar les seves vacances a Eivissa. Bueno, avui vas a una conferència organitzada per Valtor i Escup Diari Eivissa, eh, allí on tenim l'oportunitat de conèixer a una persona que ha estat en el màxim nivell de, del món de, del futbol i dels entrenadors. No? Sí, bueno, jo diria que, que jo estic luchant des de fa molts anys, han desfilat aquí molt de tècnics, dos d'ells han estat campions del món, Vicente Bosque i en, i en Marcelo Lippi, i seguim eh, intentant que la gent se formi però... Ah, però has portat en Cuba, has portat en Luis Suárez... Sí, sí, portat... Eh, més de... No, més, avui més de us, heu, us heu lliurat perquè tinc unes fotos amb tu i amb ell, amb en Kubala, de, de, de, de, de, la primera vegada que van venir. Sí, I, I li vaig dir l'altre dia a Antolo, que he recopilat una sèrie de fotos de l'any de l'any de Maria, de Maria Castanya. Maria Castanya. I avui estava pensant... Home, i en Luis Suárez, que va venir a estar sí. a Espanya, a Santa Eulària, també, sí, i que va fer una conferència exacte, extraordinària, un me'n record perfectament. Exacte. Si me permets, sí. eh, el que ha dit en, en Sergio, per jo és entrenador vocacional. Eh, el que ho fa per, per guanyar 4 duros o per, per estar una temporada a treure, jo diria que no ho fes, perquè això és una cosa que vas de sentir. I és qui ho sent se prepara. Ara avui mateix que tenim la gran oportunitat, perquè que això m'ho té un currículum ha estat a Xina, l'any passat estava a Xina. Parla-mos d'ell, parla-mos eh, d'ell. Sí. Eh, de, en Tencate ha estat eh, amb l'Espartan de Praga, de Rotterdam, ha estat amb el Vitesse, el Jats, Barça... Chelsea, Barcelona, Panathinaikos... O sigui que té un currículum extraordinari, ens pot dar unes lliçons molt important. Veurem la gent, eh? uns, entre monitors i entrenadors, potser n'hi ha 400 i viceversa que, que venen avui. Mm. Què vol dir amb això? Que el qui no té interès a aprendre és molt difícil que llavors pugui ensenyar. Mm, I en el que tu des, i per, i per remarcar, és molt important, jo crec que ha fet una exposició en Sergio fenomenal, de, de el que ha de fer el club. Has de cercar una filosofia i aplicar aquesta filosofia. Però els pares han d'estar informats. Sí, sí, han d'estar informats i han de participar en això. Vaig ser perquè molt... si no participen... He, estat un any jugador professional i tal, i el meu pare va morir mai m'havia vist jugar, perquè antigament els pares no anaven a veure jugar, però avui en dia els pares estan de vora, acompanyen, eh, es bogen, l'entrenament, van a veure els partits i tal, però han d'estar informats de tot la, el que barrera, que realment... Dirigir... Eh, L'altre dia estava ben de, de Fundació Marcet, que formen i tal, Marcet, i, i vaig estar ben una xalda de i y en els pares, perquè explicant-los que hacen en el proceso de formación... Me parece extraordinario... Eh, eh, eh, igual que... Me una muy buena idea. Pero es igual que... perdona todo lo que te interrumpa. Es igual que cuando, cuando llevamos a los nenes a la... que tenemos hijos, los llevamos a la, a la escoleta y tal. No nos dan información. ¿Por qué no se puede hacer una información igual? Es decir, informar al padre eh, eh, lo, que se va a hacer con los críos. ¿Qué queremos de, los críos? Llámese una escuela, llámese un infantil, llámese un cadete. Y, le da la información y, el padre ya tiene la información. ¿Qué quiere hacer el club? Mm. Y evidentemente sabemos que todos los clubes eh, no tienen los medios de poder tener un coordinador. Pues si no tiene un coordinador, pues que tenga una persona que le pueda emplear un poquito de tiempo puntualizar una cosa. Tenemos que tener en cuenta que los padres pagan, ¿eh? En casi todos los cursos. Porque antiguamente yo jugué de, cadete y antes no había cadete y juvenil y jamás pagaron nuestros padres, porque hay muchos que han sido jugadores profesionales que si sus padres hubieran tenido que, pagar, no lo hubieran sido, porque antes no había posibilidades. Pero hoy en día que la hay, los padres pagan. Entonces, cuando pagan, entonces tienen derecho a que tengan unas buenas instalaciones, a que tengan unos buenos, eh, educadores y, que tengan una información. Yo, no, yo seguro, y, además eh, he tenido la suerte, ya te digo, los años que me tiraron en, el fútbol base en, el señor en el, en fueron seis y pasé por todo. Es decir, que tú los padres, eh, si le hablas claro, y yo mm, todos, predisposición increíble, y he visto, he visto en otros clubes que yo no he estado y he visto si no da información eh, aquello es, es, muy, muy duro, se te hace muy duro. Y si no tiene coordinador, eh, de momento se queja el padre a uno, al otro, al presidente, al secretario, tal, y ahí hay la, la melee y, el lío. Yo creo que hay una falta de, de, de información. Muchas y, sí. y mm. que es en todas las semanas En todos la semanas de conferencia precisamente conferència, Toló, que dilluns que vemos mos veiem, parlam una mica de com ha anat la conferència i parlam una mica més d'aquest curs. de tercer nivell, que diu serà en novembre, no? Novembre comencem. Molt bé, Tolo. Juanito, a veure, eh, la penya en, en Ormachea, que m'esquin... le crecen los enanos, diu, no? Eh, es diu així, no? Le crecen los enanos, ara eh? expulsen sí, els enanos, sí. <laughs> en Paolo, sí, eh, bueno. eh, que és un, que no un jugador que fonamental de cada partit de... Bueno, de cada qualsevol partit, perquè eh, la plantilla és tan curta de la penya que qualsevol jugador que falti al final resulta que és un jugador fonamental. Però bueno, és ara mateix un dels referents de la línia ofensiva i per ser que l'expulsió va ser bueno, dos targetes grogues, per dos entrades dures i en Mario vaig està enfadat, no? Eh? Sé que evitar no, en, en Mario eh, li costa poc enfadar-se, no? I, però bueno, jo crec que ell com a professional de futbol, perquè ell també quan jugava eh, era una persona que també s'enfadava, no? Eh, vull dir-te que, mm, que hi ha que comptar amb això, no? I, bueno, hi ha que comptar amb lesions, hi ha que comptar amb que t'expulsin, hi ha que comptar... I jo penso que, mm, que cada vegada, mm, és veritat que, que jo penso que en els àrbits els has de deixar part, encara que jo, si jo fos un entrenador, jo, quan haurien acabat els partits, si em daven opció, parlaria amb ells. Si em dassin opció, potser posar algun d'aquestos àrbits que també s'ho sí, no... ha de fer mirar, no? Mm. I que potser no, no vol que li vagis a demanar eh, explicacions. explicacions. Mm. Però jo penso que, que, bueno, que els àrbits es poden equivocar, però ells també, quan acabes partit, si jo tinc ocasió de poder parlar amb tu, he de saber, he de saber tu com, com opines, si tu ets... Bueno, els motius de si què això, què allò... Si ho fas amb mal, amb mal rotllo, eh, doncs, bueno, doncs jo, doncs ja, ja t'ho tindré en compte, també, no? Però si no, és que si no, cada dia estem en la mateixa història de, de, de, de, dels àrbits. I, bueno, els àrbits formen part de, de, de joc, no? I, clar, eh, jo, el que passa que dius, és mal d'aguantar-te, quan hi ha tanta tensió i clar, en un moment donat doncs, et, desbordes o, o fas el que has de fer i, i remets contra aquella persona que creus que no ha set justa, no? Mm, exacte. Home, la qüestió, s'enfado crec, més d'en Mario, eh, va ser perquè guanyant com es guanyava, amb un avantatge més que substancial, eh, en Paolo provoca una falta, com millor innecessària, no?, i s'expulsa. Bueno, a vegades un no sap com reacciones no? dins d'una jugada determinada. No? Però, hi ha molts d'entrenadors eh, que potser que mesurar el, el, no? el veren canviat ja, no? si, si, tens si, un, una targeta. si tens un substitut, doncs dius, i guany 3 a 0, doncs doncs diria, doncs mira, saps què? Ara, vinga, Paola, vés-te'n a dutxar, que ja... Ha ya tal, y dentro, dentro de lo malo que pasa ahora, que hay tiempo de, poder eso mejorar, hay, hay jugadores que, ese autocontrol no, no, no lo dominan. Es, y es complicado. Lo estamos viendo con el, con el jugador del Atlético Madrid. No todos, este, que, no todos son iguales, es un bicharraco Y, vive y, lo lleva por dentro. Claro. Pero está claro que, que un entrenador lo que quiere, el eh, caso Mario, caso de los que, los que entrenamos y demás, lo que estamos ahí para entrenar, es contar con los máximos efectivos y más cuando te vas a enfrentar al líder, ¿no? Es decir, contar con todos los efectivos. Ya tienes y ya estás padeciendo de, lesiones, de, de contratiempos. Evidentemente, a mí eh, me gusta, la cosa que siempre, yo se lo digo a Mario cuando hablo, no, nunca vas a poder tener los 23 que tiene la plantilla, siempre por uno, por, pero uno quiere tener los máximos para saber qué potencial, ¿no? enfrentarte con, con, un buen equipo, un buen nivel como tiene Mallorca, pues tener tú tu equipo lo mejor preparado, probar el potencial, porque llevamos nueve partidos que todavía queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer, pero sí probarte, ¿no? Probarte. Ahora, ahora te llevas seis puntos, evidentemente si tú pegas un golpe en la, me en la mesa, o están haciendo, evidentemente son los dos equipos que no, han, que no han perdido, sí. y lógico que quieran contar, ¿no? Entonces, bueno... Ima eh, imagina't tu, si tu saps que diumenge que ve has d'anar a jugar contra el Mallorca i que aquest home és, és, in, és indispensable per esteu equip, i tenia I, eh, una targeta... I, i estàs eh? guanyant 2 o 3 a 0, no sé quan guanyava. 3 a 0. Eh? 3 a 0. Home, eh, jo, perdona, Mario, però aquí van espifiar, perquè tu saps com és aquest jugador, impulsiu, és un jugador que va a totes, doncs, treu-lo, eh? i el tindràs, segur que el tindràs. Claro, eh, jo va, penso que això eh, era una cosa de lògica. Eh? Mm. Sí, no, eh, que Eh, cosas que un entrenador las tiene que dominar desde afuera y otra cosa es el jugador. Evidentemente nosotros tenemos que controlar más que el jugador porque cuando uno juega y los que hemos sido jugadores y hemos estado en el campo hay veces que no tiene ese control que, el entrenador desde, afuera. ¿no? Pero bueno, es una, una respuesta también buena para cara de, dominar un entrenador en situaciones mejor que te pasa ahora que no te pase en un playoff o jugando el último partido para ser campeón y ahí el entrenador pues quitar un jugador, en eh, momentos que, que, que va desquiciado, momentos que, claro, es lo que hablábamos, si es un partido que lo tienes controlado, pues coge mejor. Lo que pasa es que es difícil, Juanito, y os estoy totalmente con lo que dices, pero en el equipo de Mario <laughs> hay muchos que lo viven, que, que, le ponen le ponen una, una fe y una... Ja, de todas maneras, los están a lo tarjetas que hay y se saber en fin, de una una, decisión en momentos clave de acertar y, poder, por ejemplo, la, la, la Pando. Pando es, es de un, tiene un carácter y y Paolo tiene otro. Entonces ahí pues saber un momento pues un momento de conocer... això de una que funciona manera de l'altra. De cara a un futuro que esto, que esto pues, eh, no te vaya a ocurrir y te deje, claro, si pues, estás jugando un playoff, si está jugando esto, <laughs> esto hay que tener que, bien el control desde, el banquillo, Pero bueno, me imagino que el tirón de oreja amarillo se lo habrá dado a Paolo y, y bueno, hay que pensar ya en el próximo partido. Bueno, ens queden dos minuts. Eh, aquest, aquest cap de setmana s'ha disputat la pujada a la cala. Uh mhm. -huh. eh, sabem que és una de les activitats esportives que més presència d'espectadors té. 3.000, eh, no? Normalment eh, pues, hi ha hagut 6.000, 8.000, eh, saps? Moltes vegades. Uh mhm. -huh. Enguany 3.000 ha baixat una, una mica, mica el llistó, no? Ha baixat. Bueno, la veritat també que no ha estat voladera pel Campionat d'Espanya, això ha restat també eh, pues, eh, una participació sigui més competitiva, però en qualsevol cas era un campionat de Balears i a més hi havia molt bons pilots, però ha baixat molt, i alguns diuen que és la coincidència de que hagi hagut també a Saló eh, de l'Automòbil, eh, que, bueno, que al final és una cosa molt relacionada també amb el món del motor i tot això, que es pot per restat espectadors, no? Bueno, tu que estàs a Pime, Juanito, això d'organitzar activitats que tenen una certa relació amb un mateix cap de setmana, a lo millor es podrien evitar, no? Home, no sé, eh? Ah. Dic jo perquè ho diuen eh, ells mateixos, no? Vull dir, que eh, a lo millor a Saló de l'Automòbil hi hagués anat més gent si no hi hagués hagut la pujada, eh? i al revés, que potser si, si, si no hi havia hagut salons eh, eh, eh, automòbils és anat més gent a la pujada. Les coses es reparteixen, també hi havia allò de Can Caus, hi havia allò de... Sí, però, Fina, havia... però relacionat amb sumant del motor sí, ha hagut home, això, home, no? Bueno, dues coses. Podria, podria restar, podria mm. restar però s'hauria d'evitar, millor, no? Es podria, jo crec. O, o, no, no és que es pogués, és que s'hauria de, de, de tenir en compte. Jo estic a Can Caus. Estuviste en Increïble, una cantidad de gent increïble, increïble, però molt bonita, la veritat que molt bonita. Molt bé, ho deixem aquí, aquest temps de, de tertúlia esportiva a Ràdio Èxit i a TEF, a Televisió i Vici Formentera. Gràcies, Juanito, gràcies, Sergio, gràcies a que també ens ha acompanyat, i gràcies a tots vostès per eh, estar allí, a l'altre costat, com sempre escoltant o ven i escoltant aquesta tertúlia esportiva.